da li je dozvoljeno uh, klanjati ako imamo kremu na licu, a i ako u njoj ima alkohol? Može Ajde, pa Da što ovo pitanje. U osnovi alkohol vodi za rasprava jer on ili nije. Jer da li je sve što je zabranjeno i nečisto samo po sebi ili ili ovaj e, nije nije nečisto po tome. Osnova u stvarima je da su one da su te stvari čiste dok se ne dakle osnova u ovim svim e, stvarima koje se upotrebljavaju u čovjekovom životu jeste da su čiste osim ako dođe neki dokaz da nisu čiste dakle u tom je slučaju ovaj što se tiče samog alkohola s jedne strane imamo zabranu da se alkoholom liječi dakle nema liječenja alkoholom kao alkohol ali s druge strane ne imamo dokaza da u tome ovaj da je on nečist kao nečistoća jedne. Dakle, ako uzmemo jedno i drugo, u svakom slučaju ovaj nemamo dokaza da bi to moglo biti nečisto. Allah najbolje zna. Na ovo prije pitanje koje je spomenuto, radi se o stavljanju kreme e, na lice kad žena klanja. U svakom slučaju bolje da se toga ovaj,